Unit 9 Inviting Accepting Refusing การเชิญ การรับคำเชิญ และการปฏิเสธ Let's go ไปกันเถอะ Let's have dinner tomorrow ทานอาหารเย็นด้วยกันวันพรุ่งนี้นะ Let's go ice skating on Tuesday ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันวันอังคารเถอะ Let's catch a flick ไปดูหนังกันเถอะ We're having a party next Saturday night. I hope you can come. พวกเราจะมีงานปาร์ตี้ในคืนวันเสาร์หน้า ฉันหวังว่าคุณจะมาได้ We're throwing a bash tomorrow night. Can you come? พวกเราจะจัดงานปาร์ตี้ในคืนพรุ่งนี้ คุณมาได้ไหม That sounds great. ฟังดูวิเศษจัง Sounds like fun. ฟังดูสนุกนะ What time should I come ฉันควรจะไปตอนกี่โมงคะ Come around seven if you can มาตอนประมาณเจ็ดโมงถ้าคุณมาได้ Can you come over for a party tonight คุณมางานปาร์ตี้คืนนี้ได้ไหม I'd love to ผมชอบมากครับ Can you come over คุณมาได้ไหม I'd love to but I have to do my homework ผมชอบมาก แต่ผมต้องทำกันบ้าน I wish I could but I'm afraid I can't ฉันปรารถนาว่าฉันจะไปได้ แต่เกรงว่าจะไปไม่ได้ค่ะ I really wish I could ฉันปรารถนาจริงๆว่าจะไปได้ Would you like to go to the movies tonight? คุณอยากจะไปดูหนังคืนนี้ไหม I don't feel like going to the movies tonight. ฉันไม่รู้สึกอยากจะดูหนังคืนนี้ When's the best time to call you? เวลาไหนดีที่สุดที่จะโทรหาคุณ I'm usually home after 8. ปกติฉันจะอยู่บ้านหลัง8โมง Can I take a rain check? ผมขอเลื่อนเป็นครั้งหน้าได้ไหม